bate um papo, pode ser? Então a primeira pergunta é: o que faz um cientista? Ciência. Ciência. E, na sua opinião, existe diferença entre cientista e pesquisador? <coughs> Não, não há diferença nenhuma. Para, para fazer ciência, tem que fazer pesquisa. Aliás, acho que a, o núcleo comum a todos é tem que ler. Uhum. esa primera eh, premisa Primaria, leer Y e y la ciencia ¿La ciencia simplifica los problemas O la deixa más problemas mais complexos? Ni nem Ni A, La ciencia lo que tiene que hacer Es responder a paradigmas. Paradigmas, preguntas a ciencia intenta responderlas Si no hay una respuesta siempre, la ciencia avanza por las preguntas y e no por las respuestas. Uhum. Então, a ideia é, na ciência é que tem que haver sempre uma mudança permanente de paradigmas. Fazer ciência significa mudar de paradigmas. Uhum. E na química, são mais valorizadas as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas? A resposta é depende a quem você perguntar. Certo? E nenhuma é eh, melhor nem pior que a a otra, no es una gradación. Siempre son complementares, no existe una pesquisa aplicada que no tenga un fundamento teórico. y viceversa, eh, al contrario también eh, es verdadero. Uh solo para te dar un, ejemplo clásico, La FDA no aprueba un medicamento nuevo a menos que exista un modelo de funcionamiento. Muchas veces no, es, eh, no hay pruebas de eso, más tiene que haber un modelo de funcionamiento que explique por qué ese medicamento actúa de esa forma y no de otra. no, hay eh, pesquisa básica o aplicada, es pesquisa y, y punto. Ni una es mejor ni otra es peor. Eso es una distinción eh, errada, anticuada que debía ser enterrada el tiempo. El problema es que eh, depende a quien você pregunte y por ejemplo ahora está muy de moda, eh, erradamente, desde mi punto de vista, eh, falseando lo que es a universidades y a definición de universidades. ¿cierto? Ahora está de moda, se tienen que tener patentes. Si no tienen patentes, se no presta. Eh, y la eso y a patente tiene que ser vendida y tiene que gerar dinero. Todo eso transforma a universidades en una fábrica de parafusos y no en una universidad, no en aspecto universal que la tiene que tener. si de una pesquisa por algún motivo se transforma en una patente, será bienvenido mas as universidades, Y ahora cuando hablamos de universidades, hablamos de universidades brasileiras, públicas, lo que no es verdad para universidades públicas norteamericanas, que siendo públicas son pagas. Aquí eh, los tenemos, las universidades públicas son gratuitas. Entonces, eh, todo esto se mantiene con dinero público. Entonces, es eh, cómo o qué efecto con dinero público se va a transformar en una patente que rende beneficios a universidades algunas eh, que son de índole absolutamente tecnológicas, que eh, son comprensibles. Otras que envuelven medicamentos son absolutamente detestables. Y el mayor ejemplo a eso, o a persona por la que yo siento mayor respeto como cientista, ya fallecido, ¿eh? llamábase Albert Sabin. Albert Sabin tuvo una grande discusión con la universidad cuando, eh, cuando ellos querían patentear la vacina. Eh, supongo que esa vacina rendiría eh, algunos billones de dólares, no millones, billones de dólares. Y él se recusó, es esa, eso era un bien de, la humanidad, y no ni de él ni de la universidad. Ni siquiera los que tenían pago para, la pesquisa. y él se formó en los Estados Unidos certo? que trabalhar para mantenerse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es é mayor ejemplo de que pesquisa eh, aplicada o básica no tiene tiene valor eh, per se. decir, todas tienen su valor. Si no, no tendríamos NMR que comenzó con un estudio puramente teórico. Todas esas cosas son eh, eh, relativas, más que patentes no es a finalidades de una universidad, universidad. de final de la universidad de formar seres humanos ¿eh? o recursos humanos, que no son cosas iguales, más recursos humanos. Para formar recursos humanos se precisa personas que entiendan lo que están hablando y para eso se precisa pesquisadores. E por que, que sua pesquisa é importante? Porque a minha pesquisa é importante, não sei se é muito, se é tão é, importante. Eu poderia dizer, ah, uhum. certo? Você está olhando, são 10 é, eh, capas de revista que acabou de sair a onzeava, uhum. certo? Ainda não está aí, está na porta do laboratório, certo? Este, en toda a mi vida, ¿eh? durante 11 veces, no sé si es muy poco, más 11 veces alguien, en algún lugar determinó que ah, pesquisa era tan importante que debía ser capa de revista, Y no con la cara, porque eso sería peor. <laughs> Entonces, para alguien importante, eh, en lo que nos eh, trabajamos es tenga importancia propia, pero falta de determinar estructuras en tres dimensiones, o mundo tridimensional, cierto, Eh, clásico eh, ah, eh, los medicamentos son compuestos en tres dimensiones que actúan en, en enzimas o en DNA o donde for, que también son cosas tridimensionales. entonces eh, usted precisa conocer a estructura tridimensional. ¿no se puede, eh, eh, es, posible no determinarla, se puede preverla. Eh, tenemos algunos trabajos que muestran que por más que la gente intenta prever, no, no consigue prever después lo que aparece en la, naturaleza o que es este, sintetizado. Entonces, hay importancia en eso, si la gente no, no va a generar patentes, eh? Mas que, que sí nos estamos gerando es conocimiento que alguien puede utilizar en algún momento para a una patente, ¿cierto?, Mas, esto es feito con dinero público. no es pesquisa básica y es ah, eh, determinar la estructura de compuestos en tres dimensiones y en los últimos 12, eh, 14 años, eh, nos hemos eh, descubierto la existencia de interacciones eh, llamadas no covalentes que nunca habían sido descritas en la literatura. O sea, ellas estaban ahí, sin duda, no, las creamos, simplemente las descubrimos y eso te ha dado una, una contribución para lo que eh, llamamos de un nuevo paradigma de nuestra área es, eh, dado un composto, tentar él le va a dar un cristal y cuál es la forma del cristal que va a dar. Ese es un nuevo paradigma. Para hacer eso, usted tiene que conocer todas las interacciones no covalentes. Covalentes todo el mundo ya está más conocido. Las no covalentes. Y cada vez que aparece alguna nova, es un dado nuevo a ser llevado en consideración. Eso es a importancia. além de formar uh, uh, cérebros. Uhum. E um pós-graduando, um pós-graduando, ele pode ser considerado um cientista? É, de novo, as perguntas que não têm uma resposta. Uhum. Tem, isso é uma, isso é pessoal, é da, da própria pessoa. Tem pós-graduando que fazem no sabemos y no es eh, ningún secreto porque no consiguen otro empleo. Lamentablemente la situación es esa, no nos vamos a enganar, ¿cierto? Y tengo otros que tienen vocación, la de, eso porque ¿eh? gustan de la ciencia, gustan de pesquisa Y eh, entonces ustedes tienen los dos tipos. Siempre digo a mis alumnos que mi sueño es tener un alumno que sea bien mejor do que yo, para yo poder aprender con tenho tido tenho tido uh -huh. este, que já me deixaram para trás faz tempo. Legal. Essa é a ideia. E quais as características de um bom pós-graduando, na sua opinião? É? ¿Eh? As características de um bom pós-graduando. Isso é, eh, não pode usar as mesmas palavras. É? ¿Eh? Um pós-graduando, um bom pós-graduando tem que ser um chato. Un Chato es eh, típico, ¿no? ¿eh? Quiera saber de todo, estudiar de todo, aprender de todo, ¿no? Y ficar siempre atrás de resolver problemas y no eh, hacer lo mismo que o orientador faz. el orientador puede tener ideas y pasar a ideas, más un poco graduando, aquel que se da un problema, y eso se aplica a cualquier no um pós graduando se aplica a qualquer profissão em qualquer lugar. Se, é, eh, fora da universidade, se dá um problema e não espera que venha venga cada 15 minutos a perguntar alguma coisa, Resolve o problema, pelo menos tenta até o fim resolver o problema. pós-graduando é isso, é alguém que tem essa característica. Uhum. E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação estimula ou essas características nos alunos? É, de novo, é, sim e não. É, na, a característica não é da pós-graduação. Características do nosso sistema, e é quando digo sistema me refiro a, a, é, a Universidade Federal de São Carlos, que é, é generalizar é um pouco complicado. Mas nosotros aquí disfrutamos disfrutamos las libertades de pesquisa, cada um, eh? por en cuanto a pesar de que existe un movimiento para cortar esas libertades aquí dentro, por cuanto no tenemos libertades de pesquisa. entonces eso... Eh, y la a pós en nossa, particular, tem fomentado eso, o sea, nuestro nuestro esquema de posgraduación eh, fomenta esa característica. Tenemos un problema que arrastramos de la época de la colonia y es la necesidad de hacer disciplinas. todo para contar una historia, veo aquí un proceso para reconocimiento de un diploma, ¿cierto? De, la Universidad de Cambridge, que otro departamento rejeitó dice que no podías equiparar Cambridge a, Oscar porque a pessoa la había afecto solo una disciplina. Bueno, eh, eh donde yo sé, ni Cambridge, ni Cambridge Oxford, no sé outra, mas como eu eh, de perto, no tienen disciplinas obligatorias, ni siquiera tienen disciplinas, ¿cierto? En general, o estudante tem esa libertades o orientador puede indicar dependiendo de, las circunstancias Entonces, más no eh, eh, sistema cartorial de alguna forma implica tener que hacer obligatorias O que ven caindo cuando yo fiz pos na USP, eh, eh, tres obligatorias no mestrado. termodinámica estadística, cinética avanzada y mecánica cuántica esas tres eran obligatorias para un mestrado. Ahora ya, tengo más obligatorias. Eh, no estoy no reclamando, no no me feis mal. Eso es un poco sistema cartorial. Hoy yo creo que se justifica más debido a los problemas que nos arrastramos desde el ensino secundario y y até Entonces, Entonces se hace necesario ese tipo de obligatorios aquí. Eh, no, una posgraduación de biotecnología, la cual yo ayudé a fundar, como es multidisciplinar, eh, existen disciplinas obligatorias que son en general de nivelamiento, mucho más que eh, como Latin, eh, de todo espectro, químicos, biólogos, fisioterapeutas, abogados, este, todos tienen que tener una lenguaje en común, entonces biología o biomoléculas, todos tienen que hacer, todos tienen que hacer un curso de computación, de, nivelamiento, todos tienen que hacer un curso eh, de física, de, nivelamiento también, eso para que todo el mundo tenga lo mismo, entonces eso es una realidad diferente a nuestra y Y voltando un Qual é a importância de participação em congresso na formação científica? Se o congresso for sério, é muito importante. Se as pessoas não forem para passear, é muito importante. Você tem que. é, aparecem ideias, por um lado. Então, você vê o que os outros fazem e isso poder levar a novas assim, ideias. Não estou falando de copiar, Viendo nuevas ideas que pueden aparecer que estaban adormecidas en algún lado. Segundo, la eh, a participación eh, con un póster o una presentación oral de un estudiante es muy importante porque él va a expor. Y él tiene que ese expor, y ahí va a ver que, dónde eh, que están las las fallas, porque eso no va a acontecer nada, no le van a dar nota, ni, va a ser reprobado, ni nada de eso. Más esa ¿ah? le va a dar una idea si él está realmente preparado para defender su trabajo. ¿Y cuál es la importancia de publicar artículos? Eh, eh, en orden decreciente de importancia, primero, dinero. Si, no publica, no gana bolsa de pesquisador. ¿tó? Esa este, es o, o, eh, la, o que llamo la driving force. ¿no? Eh, segundo, eh, de nuevo es exporse. Eh, y el mundo tiene que saber lo que la gente hace. Y eh, no adianta decir que yo soy bueno, ¿cierto? ni mi mamá dice que yo soy bom. Eh, el mundo tiene que decir que yo soy bom o ruin. ¿Cierto? tiene que juzgar eso del lado de fora. Eso para, ser para alguna cosa, Bom, este, somos seres humanos. O ego siempre está por ahí este, esperando ser acariciado. Todo publicar significa primero el reconocimiento externo de que o trabajo vale. Y no estoy hablando de. Eh, publicar en eh, Nature, Angevante, eso es, ¿eh? até puede ser, mas yo creo que todo el mundo tiene que publicar, eh, independientemente de esa eh, bobagem del factor de impacto, que eso es algo bastante discutible, pero tiene que publicar, si alguien tiene que decir ¿eh? fuera del ambiente familiar, y cuando es familiar me refiero a interno, o do país que o eh, otro é bom y merece ser conocido por el mundo o criticado por el mundo, o saber que eh, puede pode publicar algo que está errado, más ¿eh? sabe que está errado y alguien julga que eso está errado y te as consecuencias de, de Lamentablemente, las publicaciones se eh, transformado en un sistema numerológico. ¿eh? cantidad que publica, suma los factores de impacto, y eso eh, se refleja, no solo pesquisador. Todos Estos días salió el eh, ranking de las universidades, no a hablar del ranking de la no porque eso de nuevo es interno, y es, eh, no, no sé si está cierto o errado, pero es, es do país. el digo ranking de de Times, ¿no? O de. Eh, te agarré, eh, donde la eh, primera que figura es a USPI, entre 251 a 300, ¿eh? estaba entre 200 y 250 la anterior. Eso conta, eso mide ¿Cuál ¿Cuál es la historia? La historia es que eh, la gente quiere se internacionalizar, la gente coloca avisos, ¿eh? como nosotros ya tenemos feito, colocar avisos ¿eh? Eh, en Europa, ofreciendo una época que teníamos exceso de bolsa de postdoc, a, reacción de algunos colegas que se prontificaron a colocar cartazes, no. Yo siento mucho ser eh, o pessoal eh, Estados Unidos. sí pero si no tiver bolsa, espera. entonces el de ser conocido y publicar, eso significa muchas cosas es lo que es importante, no en una gama grande de, de aspectos. Mm. De todas formas, para quien hace pesquisa básica, certo? É a de. él también ser juzgado. Y el juzgamiento eh, tem varias varias cosas eh, envolvidas. Entre otras es saber si el dinero público está siendo bien empregado. No Certo? Então, que alguien tenga que publicar 100 trabajos por ano, ni 10, ni cinco, ni, siquiera un. ¿Cierto? Un. ¿eh? Un, cada, un por año sería, estaría bon en, eh, para, en media. Un por año, ¿eh? un cada dos años, a pesar tiene que publicar algo. Tiene que mostrar que está haciendo. alguien puede llevar ah, vamos vamos <coughs> docentes que hacen ensino bueno, eh, no somos contratados aquí para hacer ensino, pesquisa, Extensión y Administración ¿Cierto? una eh, una de ellas, exclusivamente. Entonces, muchas veces es muy difícil hacer todas Simultáneamente, más sabes que eh, mm, Muchas veces gente tiene que sacrificar una por otra Y eso, o sacrificar a veces a familia eh, por una u otra, más eh, no digo que todo el mundo tenga que hacer administración todo el tiempo ni, más, alguna vez tiene que hacer administración, una persona que no esté eh, nunca la administración ¿Cierto? Él está ganando o empleado, entonces, más, eh, hacer administración no significa eh, no, hay, no es una escolla. Yo faço meditación no faço más nada. No, tiene que ser balanceado. Sé que hay, claro que es eh, un poco difícil pedir para un eh, o, que te pasa poco tiempo aquí hacer continuar con su pesquisa. Eso sería, no se llega a esos extremos. más fuera de eso, tiene que ser capaz de hacer la publicación es una medida de, de para onde foi o dinheiro. Uhum. E agora voltando um pouco no passado, né? É, quais foram as suas influências para escolher a vida acadêmica, a carreira acadêmica? O professor Guilhermo Esteban Cervenyansky. Foi meu professor. Uh, eh, no, tercer año de colegial. él que me enseñó eh, a gustar de química y a gustar de hacer pesquisa. Comencé a trabajar en mineralogía con él eh, cuando estaba en tercer tercer año De, de colegial. fue fue mi profesor, na... era profesor no colegial, mas también era en la Facultad de química, Porque ele foi a, a grande influência. A grande influência. E quais critérios você utilizou para escolher os seus orientadores de doutorado, mestrado? É, bom, é, o de mestrado, aquele, este, en, eh, cuando comencé mestrado, quando vim a San Carlos pela primeira vez, eh, no tenía, era top mind, Era profesora profesora Ivone, Primerano Mascareñas, era jefe jefe grupo, top, de eh, cristalografía 1970. Eh, eh, era Ivone Mascareñas este, cuando este, conversar con él, dije que sí, eso fue demostrado. El doctorado es eh, porque ya estaba, él, eh, fue contratado un profesor que veo a Argentina y ahí por afinidad y por eso él se quedó eh, después que terminó medio maestrado, enseguida él se fue para Inglaterra, pasó unos años, entonces eso fue... Oh. o espectro era muy pequeño. esses seus orientadores, eles foram modelos de como orientar para você hoje? Eu diria que meu maior modelo foi meu orientador de IC. Esse foi meu maior modelo. É ah, o já falecido professor Adolfo Amit Amaya. Ah, esse foi o meu maior modelo de como orientar. Está aqui o livro. ¿cierto? De aquí a dos semanas vamos a discutir los primeros 10 capítulos. Eh, aquí está otro libro, ¿cierto? De, simetría. Eh, es un libro, las deducciones son geométricas. ¿Qué tal se hacer las deducciones eh, en álgebra matricial? Eso fue feito en 1970 y nada. ¿eh? comencé el evento dois años tengo guardado porque es una cantidad infernal de trabajo. Mas ele decía había que servir, virar. era el modelo. Y otra cosa que é muy importante es no ocultar información. todo que eu sei e ele todo que ele sabia passava e todo que eu sei eu passo a meus alunos uhum. e quanto de liberdade é possível dar para um aluno de mestrado ou doutorado na escolha dos seus projetos é, aí é, é uma questão pessoal é, é, tive um aluno ¿cierto? Recientemente, ¿cierto? Y él eh, veo, ahora, me gustaría hacer ese proyecto, discutimos, así que el proyecto era interesante y él eh, ese, ese proyecto. la mayoría vencen un proyecto. Otro veo que está eh, actualmente, veo con un proyecto que eh, y hacer, eh, no difícil de hacer, mas eh, y entrar un poco en la seara de personas que están años en nuestra frente país. Entonces no, vamos a concorrer con él cuando tenemos otra cantidad de, de problemas. Mas eh, o que sí tienen que tener es tentar que hagan sozinhos o projetor tem as ideias, mas eh, se pode discutir. Então, cada caso é um caso. Se o projeto é bom, tem que fazer, que não seja de da, estritamente da minha área. Uhum. E você costuma conversar sobre a ciência com seus alunos? Ah, permanentemente. Eh, no solo de conversar, sino que yo soy un fanático de lanzar preguntas y desafíos. ¿Cierto? Entonces, ya que José fue estudiante de aquí, cierto, -huh. Ah, desafío es darme a la siguiente pregunta se sabe que es un orbital P. Sí Lembra, O O alteres. A definición de orbital, ¿Cierto? Para cualquier eh, función de onda es que esa módulo cuadrado, da a probabilidad de encontrar o electrón en una región del espacio. O después coloca ahí eh, como pudiera. Claro. se tiene tiene orbital P, ¿cierto? Y dice que en esta, en esta superficie, ¿cierto? Porque es tridimensional, esos alteres, eh, a, a probabilidad de es 90 y algo por ciento. Ok. Eh, aquí está a origen de los coordenados. O sea, este punto es 0. Ok. A función de onda, de orbital P, no importa cuál, ¿cierto? Es igual a una constante, E elevado a una función, y aquí aparece R, o eh, si este es si este es X, aquí aparece X, ¿Cierto? Entonces, cuando X es cero, la probabilidad es cero, Exactamente cero, ¿Cierto? No es casi cero, porque se está multiplicando. Aquí. Esa coordenada está multiplicando ahí. Muy bien, si eso es cero, ¿cómo el electrón puede estar aquí o aquí si nunca puede estar aquí? Eh, te doy 3, 4 años. Ya tengo dado menos 6 años para responder eso. ¿Paso pues, te parece? Sí, sí. <laughs> Se puede encontrar la fórmula completa en cualquier libro de química general. Va a ver que a coordenada aparece multiplicando. No importa todo lo demás, cualquier cosa multiplicada por cero da cero. Elevado al cuadrado sigue dando cero. Estamos conversando. Entonces, ese tipo de preguntas que eh, Y la otra es este, Cabo de. Eh, fui convidado para dar una palestra en, en Suecia, alguien que vio una de por aquí, medio. Los ¿eh? suecos ficaron encantados. university professor didn't tell you. it's not related. o sea, los profesores no te van a contar nunca en sala de aula y no tem nada a ver con sexo. ese es é título do, de, eh, palestra que eu dei na universidad La dos duas semanas atrás. Muito bom. Mas você fala. Isso é ciência. palestra é sobre ciencia y dejar a todo el mundo de boquiabierto. ¿ah? Eso. Y esos son tipos de, de conversas que yo tengo con los, con los alumnos. ¿eh? ¿sí? Estimularlos a, a entender las cosas, no que están los libros, que están los libros. está -huh. Están los libros ¿Y cómo como você define su relación con sus alumnos? No sé no sé, amigos no somos, enemigos también no. no, no, no, creo más que no tenga que haber una relación de amistad, ni con alumnos ni con nada. Es relación relaciones eh, profesional Tiene que ser estrictamente profesional. No significa que la gente no pueda salir de vez en cuando a tomar una cerveza, que no beba más. <coughs> Eh, no tiene que estar vaciado en ese tipo de, en festas. Uh -huh. Pero yo no tengo que trabajar en festas. Festas eh, pueden ser eh, algo eh, esporádico, mas no centro. E mudando um pouco de assunto, existe relação ou qual é a relação entre produção científica e reconhecimento? Eh, eh, aí a pergunta é reconhecimento onde? No, no, No, no, eh, La Não, não. É, es É, a resposta profeta. No? En su Em país. En su mismo país. Então. Eh, é, porque tiene un monte de cosas envolvidas. Já, este, no publicamos el libro que está ahí, Pregunta si alguna biblioteca aquí, excepto a la química da USP, ¿eh? ese libro. Ellos cuando supieron que yo iba a publicar, yo fui alumno de él, ainda, ellos, ¿eh? ellos, siguen más mi trayectoria que eh, aquí. Ellos compraron, pidieron, obligaron para que fuese autografar o, eh, o libro. Entonces, es otra Ah, entonces el reconocimiento aquí, aquí se da por otros motivos. Aquí, aquí eh, y no sé cómo es en otros países, pero supongo que internamente es siempre lo mismo. Es toda una cuestión de política o politicaje o cosas de esas. ¿Cierto? Mas ese trabajo que salió de capa de Chris Encom, a, origen de ese trabajo fue eh, o editor mandó una carta convite, no vamos, a que você escribiese un un review sobre ese tema, porque eh, es más o menos un review de esos reviews de muchas cosas. digamos, importante y nos vamos a publicar. Y eso es un convite, Eso es eh, alguien... Ni conozco, ni tengo ni Tengo menor idea de quién se trata, ¿cierto? esa, esa pessoa. y como corolario, eh, alguien eh, vio ese convite y enseguida veo otro estamos editando un libro sobre eh, sistemas aromáticos. Usted no quiere contribuir un capítulo para ese libro. Entonces, eso significa, eso es lo que yo llamo de reconocimiento. es, es, este, es un poco de arrogancia, ah, puede ser, no me interesa más. Aquí, en no, Brasil, ni siquiera saben que existo. ¿Cierto? Ni siquiera saben que existo. Ah, también no, este, no perco no por eso. Claro. el reconocimiento es eh, la fora, quienes hacen ciencia de verdad y no política. E existe pesquisa ruim sendo feita hoje no Brasil? Eu não, isso é uma classificação meio complicada, não? O que é ruim? Não sei. Me diga você o que não você sei, acha. Que é? eu não sei que, que pode ser uma pesquisa uh, ruim. Tem, um, tem um, uh, um uh, uma notícia da, na revista da FAPESP, de, deve ser de 5 oito, nove anos atrás. Assim, mas é interesante porque eso es una pesquisa eh, interesante donde los pesquisadores colocaron a cabeza a premio. Eh, desenvolvieron una planta de coca eh, resistente o agente laranja. Essa es una pesquisa boa ou ruim? No sé si isso é no Não, não No es, una pesquisa, ah, ¿cierto? Ruin. No sé si hay cosas que son... Eh, muchas veces la metodología puede ser, o las cosas. hay ¿eh? Eh, gente que exagera en todas las cosas. uno un que animales usados para pesquisa deben ser maltratados. ¿Cierto? lamentablemente es una escolia, ¿cierto? Y cuando la próxima cosa que voy a decir es extremadamente polémica y después voy a explicar que eh, se te infectó. Eh, ¿Dónde se experimentó, pero, dónde fue experimentada la vacina Sabin? La vacina Sabin fue, eh, como no consideré, los presidios. bueno, este, Total, ya tengo que una dívida. Con sociedad sociedades paguen la dívida con la sociedad Todo el mundo se va a escandalizar medio poco con eso, ¿no? O toda población se va a escandalizar con eso. Bueno, eso es una escolia. La otra escolia sería experimentar con animales, pero pues también no se puede. Es decir, nadie experimenta cosas eh, cegamente. Todo es controlado, se entiende todos los cuidados eh, posibles. Estoy hablando de 1960. Eso aconteció eh, en los Estados Unidos, ¿cierto? Y después en la bella Unión Soviética. De facto, la Unión Soviética experimentó la vacina Saving antes que los Estados Unidos, porque tenían un problema y les dieron sin saber qué iba a acontecer. ¿cierto? Ellos fueron un grandes campo experimental de la vacina Saving entonces eh, son cosas no hay pesquisas boas o pesquisas ruinas Hay a veces métodos que en una época fueron eh, tolerados hoy serían intolerables. es algo que tú tienes que tener un medio termo. nadie va a matar bicho por matar. es eh, absurdo. Pero también, eh, no experimentan en animales, tienen que experimentar en seres humanos. Este, se faz claro, este, cuando llegan a o estadio 3 o estadio 4, ¿cierto? De, testes ¿eh? clínicos, se hacen en seres humanos, ¿cierto? con todas esas consecuencias, ¿verdad? esas personas saben y todo lo demás. no hay pesquisas buenas o, o puede haber metodologías. Los objetivos, eso es otra historia. as disputas entre grupos de pesquisas, por exemplo, aqui no departamento, na UFSCar, são saudáveis? Não existe. Não existe. Aqui na UFSCar não existe. Cada um faz uma coisa diferente da outra. Não é como eh, que até onde eu sei não há é. este, não há grupos eh, concorrentes atrás da mesma coisa. Uhum. E não sei se isso é bom ou ruim como nunca experimentei isso no outro lado. Uhum. E o que é uma comunidade científica? Como qualquer outra comunidade, um grupo de pessoas com os mesmos, entre aspas, os mesmos interesses. Uhum. E é possível fazer ciência sem pertencer à comunidade científica? Ah, sim. Sí, si usted me pregunta, eh, eh, paisanos, no faz a ninguna sociedad científica brasileña, ni extranjera. Entonces, Então, tiene tem um preço, tem consequência, mas para sobrevivir y trabajar. E os órgãos de fomento, eles devem definir prioridades nas pesquisas? É, aí temos outra coisa, sim e não. Uhum. É, primeiro tem que dar liberdade, porque isso é uma grande característica. É, segundo, eles podem dirigir em alguns frentes por necessidades particulares. Isso, isso não é uma prerrogativa do Brasil. ya ah, vimos ahora recientemente con ah, la desgracia del Zika virus, cierto los Estados Unidos dedicaron algunos billones de dólares, no tengo idea cuánto más algunos billones de dólares para focar la pesquisa del Zika virus. 15 ah, años atrás era a AIDS. entonces hay cosas que deben ser eh, dirigida por necesidades particulares de momento, a veces de propio país. Esas cosas, eh, eh, esos saltos cuánticos tienen que existir, pero no deben ser los únicos. Ah, eh, tiene que haber total libertad de, de, pesquisa, ¿no? tiene que fomentar aplicada, básica, todo demás por igual. ¿cierto? más si hay una necesidad particular, como es este caso aquí, eh, los órganos de fomento son los que pueden dirigir eso. ¿no? Tem gente que gente que ya trabaja con SICAS hace muchos años. Y ninguém daba prestaba muita atenção, parecia mais uma esotérica, Hasta Até que aconteceu o que aconteceu, mas ele podia, a pessoa podia fazer porque o órgão do fomento uh, deixava ele fazer essa coisa. Então, uhum. esse é o ponto. E para finalizar agora, duas últimas questões. Qual o futuro da química? Como dizia uh, um cartado do CRQ4, sem química o Brasil não reage. Uhum. Entonces, eh, eso. química tiene un futuro brillante, como tenga todas las demás áreas, ¿no? Es una eh, prerrogativa de la ciencia química. seguiremos eh, progrediendo más rápido, más devagar, dependiendo de factores externos eh, a ah, nos. Hay que una cosa que probablemente podrían dar un empurrón mayor es aumentar, por ejemplo, eh, salarios de los pesquisadores. Eso es importante, es una discusión que tuve 25 años atrás, es que sí, con eh, personal cuando estaba discutiendo si iban tirar, 20 o 25 años, discutiendo si tirar la bolsa de pesquisador. Entonces, mi posición es que ciencia es diferente de literatura. Eh, en el siguiente sentido, eh, el clásico, ah, ahora ya no tanto, más históricamente, los grandes escritores eran, ¿eh? pasaban fome, eran tuberculosos, tenían toda aquella cosa. Y eso, ¿eh? de cierta forma, llegaba a explosión de imaginación. A un cientista es eh, lo contrario, si él tiene que se preocupar en, en, comer todos los días, o tener para comer, o tener que mantener a la familia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, le va a sobrar menos tiempo para hacer ciencia. Entonces, las condiciones, no solo, solamente tener un buen laboratorio, sino tener 80% eh, de tiempo útil de pensamiento en algo relacionado con el trabajo. Y para finalizar, ¿qué es ciencia? ¿qué es ciencia? Eh, yo ¿Y qué que es ciencia? ciencia, que todo es ciencia, todo todo es no le interesa si es filosofía o literatura, o química, o física. todo es ciencia, de alguna forma. todo funciona ah, debido a, a métodos. Y le un método científico, mas el método científico se aplica a áreas de humanas tan, eh, y médicas tanto cuanto a de ciencias duras o <coughs> exactas. Entonces, ciencia es eh, todo. Ok. entonces era isso. Então as que eu para te